อวิสุนุตสานุติอวิสุนุตสานุติอวิสุนุตสานุติอวิสุนุตสานุติอวิสุนุตสานุติอวิสุนุตสานุติ